Parolado de Esperanto el economia vidpunkto. Kiel studento de economio, miam antau quindec jaroi interesigis pri la economia flanco de Esperanto. Do pri la demando, lau kiui economiai legioi, artefarita lingvo kiel Esperanto, crescas cae disvastigas. Comparante la Esperanto movadon, cun exemple religia movado, mi jam tiam constatis che al tiu nia movado mancas propra economia baso, do che gi ne posedas cae funcciigas proprain entreprenoin, per cies profito oni povus finanzi la costoin de la disvastigado de esperanto. La sola entrepreno de la movado, kiu per laboras menzi in rimedoin estas la universala esperanto asocio kiu el la de la ciu jara universala kongreso povas pagi kelka dungitoin, kiu i laboras por la disvastigado de esperanto krome dum jardekoj la asocio ricevis heredajoin de forpasintai esperantistoi, cae tiel povis accumuli iom da capitalo. Tamen, malgrau tio, la finanz rimedoi de UEA estas modestai, cae precipe nun, pro la pandemio, cae la nuligo de la pasintiara UCO, tiui finanz rimedoi considerinde shrumpas. Apud UEA existas quelcae eldoneioi cae lingvo lerneioi kiwi en spesa suffice da mono per vendado de libroi kai periodajoi au per gvidado de cursoi por vivteni sin. La diversa e landai associoi vivtena sin per membro cotizoi set tiu en speso daure shurumpas, char en la epoco de la interreto, la membrezzo en asocio estas appena obesonata, por povi practici esperanton. Ancau asocioi cae privatae memstarae entreprenoi povas organizi aranjoin en ciui esperanto parolantoi povas conveni por tie practici la lingvon. Tie ili povas paroli cun homoi ciui havas similain interessoin. Certio cutime ocasas dum feria tempo, La programo ce tiai aranjoi estas suffice bunta, cun clerigai elementoi dum tage, cae culturai cae distrai elementoi vespere. La organizado cae realigado de tiai aranjoi donas alla organizantoi suffice da enspesoi por povi urigiti un agadon dum suffice longa tempo. Set neniu povas ricigi per tio la tuta sistemo funkcias nur per la volontula kun laboro de fervorai esperantistoi, por tiu cun laboro estas contentiga sin dedicio. En la cadro de tiu sistemo, protio estas malfacile atingi suffice altan qualiton de la servoi. La parto prenantoi devas laueble multe mem contribui alla funcciado de arrangio, ciu per prelegoi, ciu per culturai cae distrai presentadoi. Char plei multai partoprenantoi de esperanto aranjoi faras tion pli mal pli nur unu foie jare, necessas teni ilian intereson por esperanto dum la cetero de la jaro. Tio bon chance hodiau estas tre bone ebla per virtuala agado en la interreto la interreto accelas la crescon de la nombro de esperanto parolantoi. Cent miloi da homoi eclernis la lingvon per retai cursoi, exemple per duolingo. Tio estas tute sen paga afero. Nec la lernantoi, nec iui esperanto asocioi devas pagi por tio. Sed ili aliflanke ancaune ricevas en spesoin el tio. Asocioi cae eldoneioi povas nur vendi siain libroin cae periodajoin helpe de la interreto, cae tiel povas enspesi monon por viv sin Sed por filmetoi cae podcastoi ne existas fonto por enspesoi, do tiui agantoi ne havas economian intereson producti filmetoin au podcastoin je proprae costoi restas to tasco de un uopai esperantistoi, producti laueble bonain filmetoin cae podcastoin. Tio bon chance ja ancao jam suffice bone funccias, sed estas ancora granda besono pri plua cresco de tia agado. Mine havas recepton, kiel oni povus decide pli fortigi tiun crescon. Minur povas veci la conscion pri tiu problemo cae povas instigi aliaen esperantistoin contribui alla productado de filmetoi cae podcastoi. Mi esperas, che el tiui cent miloi da homoi, tiui dum la pasinta iaroi lernis esperanton helpe de la interreto, el crescos iom post iom activuloi, cae activulinoi, tiui per sprito cae charmo portas la semon de esperanto al pli cae pli da homoi en la tuta mondo. Eble tio conducos al situazio che esperanto farigios suffice forta por esti usata ancao profesi cele, cae tiel el crescos el hobiezzo al seriosa ilo, por paza cun laboro de homoi en la tuta mondo.